толькі і бачылі ганну ў той вечар у садзе на гулянцы. Перад гэтым некалькі дзён зусім яе нідзе не відаць было. Таксама і пасля таго вечара. Клемусь увет, Клемусь увесь той вечар не адыходзіў ад яе і цягнуў усё яе скакаць польку. Яна ўсё адмаўлялася, нарэшце не выбыла до конца і сказала клемусі, што зусім пойдзе дадому. Дык «Так я правяду цябе, Прафедзі. Клемусь под руку павёў яе дадому, пастаяў на змрочнай вуліцы з ёю напроці яе хаты, трымаючы яе за руку вышэй локцем. Не чуў, што ты замуж ідзеш, Ідзі ты, ад каго ты чуў? Гавораць, плешчуць языкамі, мусіць, няма чаго рабіць людзям. Нікаму дзела да каго, хто ідзе замуж, хто не ідзе. Усіх апалошчуць. Дык гэта ж не я выдумаў, Я ж на цябе нічога. Клемусю не хацелася развітвацца з ёю. Давай, паходзім па вуліц не я пойду чаму і яшчэ ж рано ну паходзім мне трэба ісці ён сціснуў яе пальцамі над локцем пробуючы ісці клемуська пусці ну якая ты ўпартая сам у парты ды <laughs> на каго складае Клемусь нехаця развітаўся з ёю, сціснуўшы яе ўсю руками сваімі. Яна вырвалася ад яго і пабегла ў двор. Клемус свярнуўся назад у сад. З таго вечара яна зноў нідзе не показывалася. Днём суседзі бачылі яе, як управлялася яна ў дварэй на прыгуменні, а вечарам сядзелая над дома, і сумная і поўная трывожнага чакання. Раз вечарам здалося ёй, што пазнае яна ў дварэ крокі і стук алесевых ботаў. Яна ўстрывожылася, не ведаючы, што гаварыць яму, як трымацца перад ім, гатовая моцна заплакаць, і паспакайнела. Калі сянец увайшоў Вашыновіч. Сядзела у цёмнай хаце і слухала, як у кухні, Бацька кум Вашынович гаварыў з бацькам. Учора Хоня прыехаў з горадам і гаварыў, што бачыў там каморніка. Па вуліцы ішоў, кажа: « Вэй, франчаны, жоўтаю палачкаю, пазнаў, кажа яго, сам скланіўся і дзень добры даў. Пачуўся голас мацеры, далікатны чалавек, вучоны, разумны, Бацька запытаў, а чаго гэта Хоня быў у горадзе. Мала чаго балагол бывае, вазіў некага ці нешта, кум, не спяшаючы закурыў, помаўчаў і хітра запытаў: « Можа, што пісаў вам, хто? Каморнік, Не. Можа, ганне, што пісаў. Бацька памкнуўся быў сказаць не, але аб нечым здагадаўся, хітра паглядзеў на хітрага кума і адказаў: « А хто яго ведае? Каб ёй і напісаў, што? Дык яна ж усё роўна не пакажа. Кум ядавіта усміхнуўся і сказаў толькі одно слово: « Ага! І пачаў з бацькам гаварыць пра цану на конскія хвасты. Тады ганне стала горна, і нядобра. Злосць з'явілася і на бацьку за ўсю яго гэтую палітыку, і на мацеру, і на хітрага дядзьку бацькавага кума за яго гэтую нядобрую гаворку. Яна глянула в окно. Цёмны пусты быў вечар. Яна апранула ватовую братаву кароткую капоту і пайшла на двору. Зямля была цяплейшаю, як усе тыя дні, і ў цеме не здавалася мякка, як пасля цёплага дажджу. Пастаяла на вуліцы, пачула музыку, пайшла ў той бок, музыка была ўсё ў тым жа садзе, дзе быў сельсавет. Увайшла ў сад, шумна было, людзей было шмат, акно сельсавецкага пакоя было адчынена накурана ў пакоі было вельмі, і дым выплываў праз акно. З надворку в акно навісла куча хлопцаў, Дзяўчаты сядзелі на лаўках. Всярэдзіне было цесна і таксама шумна. Хлопцы сядзелі на сталах, на лаўках, на крэслах, сядзелі цесна, глядзелі на расстаўленыя перад імі ноты, Дяк скварчэўскі стаяў перад імі тоўстым жаўтаватым фрэнчы кусаючы ніжнюю губу. У руках трымаў белую тонкую кагадзе выструганаю ім самім з жаўтаватага дзерава палачку. Выгляд у яго быў вясёлы, вочы смяяліся, зубы кусалі ўсё ніжнюю губу от ён пастукаў аб стол сваёю палачкой выцягнуў яе перад сабою роўналежна з ёю выцягнуў і левую руку узварухнуў левую рукою адкінуў бок правую руку з палачкаю і нават паціснуў плячом скрывіўшы на левы бок увесь твар свой грунулі на мядзяны языкі і ў наступны момант звыклым ужо рухам рук зноў сцішыў скварчэўскі ўсю капелю габой габою такт попадаць трэба флей ты смялей і зноў махнуў палачкаю. Цяпер хвілін десять грымела капеля скварчэўскі сочачы і вушыма і вачыма за ўсім толькі ледзьве паварушваў руками крывячы часта твар у бок флейты Клемусь баязліва глядзеў на яго палохаючыся кожны раз калі здаралася дзьмухнуць у трубу не ў так не курыце грамадзяне попрасіў скварчэўскі скончыўшы Окно адчынена, выцягне. Хто хоча курыць, можа на двор выйсці. Рыжы Хоня, стоячы каля дзвярэй, пацягнуў з кулака і схаваў у пальцах папяросу. Грамадзянин Хоня Залманович, я прашу не курыць, Не, я ўжо скончыў. Пакол зарагаталі. Хоня Залманович музыку любіць. Хоня і сам добры музыкант з яго лепшы курэц як музыкант. Падаўшыся ў дзверы, Хоня моцным шэптам растлумачыў усім, хто стаяў каля яго. Гэта я нёс збанок гуркова сястры з расолам, іду чую, граюць, Каму гэта няма ахвоты музыкі паслухаць. Ого! Ха -ха! Ён перамяніў у руках з левой руки ў правую збанок з гуркамі і падаўся на ганак. Скварчэўскі сказаў хлопцам: « Будьце готовы! І разлажыў перад імі новыя ноты. От ён зноў пастукаў палачкой аб стол, от зноў упіліся ў яго вачыма хлопцы зноў махнуў ён рукою і кінулася ў свет грымучая весялость. От бо прыждалі, сказаў Хоня, стоячы на ганку. Дякуй Богу, прыждалі свае музыкі. Нехта адказаў яму: «Э, гэта ў іх апошняя рапяціца. А тады што? А тады як мае быць, граць будуць. У садзе было шумна, цёмны вечар чула думаў, прыпаўшы да зямлі. Ветру не было і раставаў лёгкі холод. Анна стаяла ў садзе адна, ні пад кого не падыходзячы. Каляе шатнуўся юрка. Чаго ты ганна стаіш адна? Так сабе. Юрка пабег туды, дзе было цясней і весялей. Ганна адышлася да варот, узлягла на нізкі жардяны плод, глядзела на пустую вуліцу чорнымі платамі і голымі дрэвамі. Музыка ўсё бегла шырокімі хвалямі ў свет, Магутныя языкі ўскідаліся, беглі в абнімку, рассыпаліся незлічонасцю звонкіх кропель вады. В адзін момант зноў гусціліся у неабдымную хвалю і беглі, беглі. І здавалася, што несутулаваты гэта скварчэўскі, махае там рукою, і не тыя ж самыя хлопцы твораць там гэтую вялікасць сум журба захапленне вырасталі у душы дзяўчыны цвілі ружы у дзяўчыненым сэрцы чарнелі і вялі іх пялёсткі і зноў змяняліся і ружавелі. Маладосці кахання поўнілі дзяўчыну. І цяжкасці чалавечых бур паведамлялі ўжо яе аб нязведанай глыбіні свету у радостях і пакутах пазнавалася гэта.